informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7. Ràdio el Treball, en redacció de Sala Folgador i l'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. I que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit nit en el dia d'avui, en el qual vos hem ficat la pregunta que vos fem en el WhatsApp. Ja sabeu que els dilluns és el vostre dia, és el dia de sentir-vos a vosaltres, les vostres opinions, de la vostra veu i ho fem en el 627 98 03 36. Ja sabeu la mecànica. Enviar un àudio, les notes d'àudio que se poden gravar en el WhatsApp, nota d'àudio, al 627 98 03 36. Amb la pregunta, l'empat aire és un problema de futbol o d'actitud? 627 98 03 36. Hi havia un, un acudit, un xiste molt vell, que dia allò de eh, un tío que li aventava una galta a l'altre i el que rebia la galta va dir allò de eh, això no quedarà aixina i el que li havia aventat la galta diu no, no, demà s'unfla pues jo crec que estem amb la galta unfla vull dir ahir teníem el cabreig per l'indigne partit que havia fet el València Club de Futbol, fonamentalment en la primera part en l'actitud i en la segona part en lo futbolístic, perquè per molt que el València no fora tan indolent en la segona part com en la primera, el futbol que va mostrar també és de tot punt indigne. Com diria en paraules el propi Gary Neville, va ser un futbol inacceptable, tot i que ell diga el que ell diga en les seues rodes de premsa. 24 hores després, sentant-se, reflexionant, sentint la por que uno li entra ve fonamentalment per dos vessants. La vessant número 1 és la de veure com l'equip d'un nou jornades sense guanyar. Com ha sumat 6 punts dels últims 27. Concretament, quatre dels últims 18 que, quatre dels últims 18 que són els sis partits que du Gary Neville en la banqueta del València Club de Futbol en la Lliga com l'equip involuciona com l'equip no té futbol com l'equip no té una idea com l'equip no té una idiosincràsia com l'equip no té una personalitat i això el fa que cada setmana vaig a retrocedint una posició en la taula classificatòria. Els números, ja ho dèiem ahir i ho tornem a dir en el dia d'avui, són números d'equip de descens. Ixa és la punyetera i crua realitat. O com cantava el divo Joan Manuel Serrat, no és triste la veritat lo que no tiene remedio. Pues en ese sistema. No tan sols és això. No tan sols és el fet que este València va acostant-se poc a poc a l'abisme, equidistant ara mateix d'una plaça d'Europa League que en la Lliga és lo màxim a lo que pot aspirar este equip i d'una plaça de descens que dona pavor pensar que l'equip pot arribar a ficar-se en la lluita baix bàsicament perquè els equips acostumats a viure en el subsol de la taula classificatòria estan plens de guerrilleros que oloren la sang del rival i sen amb el ganivet entre els dents i se pinten o se posen les pintures de guerra en la cara. El València, a hores d'ara, és un grup de futbolistes de saló que no té el més mínim caràcter com per afrontar un cara a cara en situació límit. Malauradament, ho estem veient partit darrere de partit. Ixa és una de les ports. L'alta de les ports entronca justament amb el final del partit d'ahir Mestalla. Per què? Perquè és cert que, com va dir Folgado ahir en quan acabava el partit, de la megafonia ahir va estar llest, va estar ràpid i li va tirar la megafonia. Però és que en el minut 80 la gent s'estava anant a casa. El mestre de mestres, José María García, deia allò de el encefalograma plano de un comunicador és la indiferència i l'encefalograma plànol d'un equip és la indiferència el València comença a provocar indiferència la gent comença a desenganxar-se del València i ai d'este València si no té darrere el seu públic perquè hi llegué moments en què l'equip no acaba d'arrossegar-se per terra i perquè empentava la graderia fins que hi hagués un tall en la megafonia de la curva nord i la curva nord deixa d'animar però ai d'este equip si té que anar a jugar-se la vida amb la graderia buida i este equip comença a desenganxar a la gent este equip comença a provocar desídia no cabrets, no, no, no, no, no comença a provocar desídia comença a provocar indolència. Comença a provocar desafecció. I ixes, o ixos, són els dias, diagnòstics més perillosos que se poden dir d'un grup de futbolistes que l'any passat plenaven Mestalla, que l'any passat feren d'or als farmacèutics que venien pastilles per a la gola perquè la gent se, la gent se deixava la gola i l'ànima animant en Mestalla que la gent se posava dos hores i pico plenant de gom a gom l'avinguda de Suècia per a rebre l'autobús. Tot això ha desaparegut. I tot això va minvant. Ahir hi ha que donar-li una extraordinària valua a que en partit a les 12 del matí amb una rasca de por perquè feia una rasca de por la gent acudira en, un, en uns tres quarts llacs d'entrada a Mestalla. Però torna a dir, a la fi no hi hagué quasi esbroncada perquè en el minut 80 la gent pega a fugir farta, asquejada, desenganxada, decebuda, trista. Això és el que comença a provocar este equip i esta plantilla que vaig anar en compte, eh? Perquè quan tu tires a un amic de casa, escolta, per molt que després el tornes a convidar, ja no és el mateix, eh? Cuidao. El València està acostant-se a paràmetres molt perillosos en lo futbolístic i en la desafecció de la seva gent. Y esa ferida no se tanca de esa manera tan fácil. Ojo, que la cosa comienza a posarse perillosa y tensa. Que en el club, me consta, comienza a haber una fonda preocupación y no espera Ojo, no jornades sense guañar Se dio pronto. I això és un dels problemes que està provocant la desafecció. Que nou jornades sense guanyar i així no passa res. Van caiguent els dies, uno darrere l'altre i així ningú apreta el que té que apretar. Cuidado, València, perquè està xafant un terreny tan pantanós i en tant de fangar que igual el dia que intentes tirar a taure el peu ja és massa tard. Ojo, perquè jo crec que la preocupació està més que justificada. 11.40, les 5 fotos. Reunión la cumbre trovada de mes de cuatro horas entre Gary Neville, Suso García Pitar y el conseller Quinco. análisis del equipo equipo estat sobre la taula perdamund de la posibilidad de fichar. Gallà será la tornada relevante, es el único efectivo que recupera Neville per a y Fegulí y Enzo milloren, en cara continúen en sus seus de recuperación. aplega la Copa, la competició més il·lusionant tenint en compte la decebedora trajectòria en la Lliga. Tot i les dolentes sensacions, és el torneig en el que més lluny està arribant l'equip. Tebas és la veritat i la llei. Avui ha estat a València testificant en el cas del possible amanya del llevant Saragossa. Com van a sentir ara, a Dei no li fan falta els jutjats. ¿Es verdad que se llamó Lendoiro? ¿Me llamó? Sí. ¿Es verdad que entonces alguien le llamó? Sí. ¿Es verdad que hubo movimientos raros de dinero durante eh, eh, días antes del partido de la cuenta de Zaragoza? Sí. ¿Es verdad que se firmó un documento extraño que los jugadores de Zaragoza habían recibido una prima que no han recibido? Sí. ¿Es verdad? <laughs> Pues todo eso, todo eso se enlaza para... Entonces, aunque no tenga, ha cogido con el maletín, en mi opinión esa es la verdad real. Limós, víctima número 29. Demà partit contra l'equip francès en Eurocup per a continuar la ratxa. Carles Durant veu molt positiu recuperar efectius en el joc exterior. Esperemos que Sam le falte poco, pero bueno, eh, con la llegada de Guillemi y John pues nos va a ayudar mañana para, para jugar contra un rival de, de una entidad importante. Les 11 de la nit i 42 minuts. Vos recorde que ara de seguida anem amb els vostres whatsapps al 627 980336 627 980336 El empat és un problema de futbol o d'actitud. A pausa, tornada de pausa, vos escoltem. La Copa és l'esperança en la 97.7 Ràdio. Dijous, a les 7 i 10 de la vesprada, Mestalla s'aferra al torneig en el que millor cara està oferint els blanquinegres. A les 8, anada dels quarts de final de la Copa del Rei, València, Las Palmas. Viu el partit en valencià amb l'estil que li donen al futbol en la ràdio Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, Copa del Rei, València, Las Palmas. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia, en Valencia Ciudad Paterna o Pista de Silla. Elige el más cercano. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la Tegua Radio. 11 i 44. Sabem que teniu un Twitter. Tenim i teniu. 627980336 per a que volqueu les vostres opinions. Les d'ahir, les d'avui, és sobre l'empat ahir. Falta de futbol o d'actitud. Estes són les vostres respostes. Whatsappéame Ahora, Fran de Mislata, te mando mi reflexión sobre la pregunta. Es decir, que hay falta de fútbol, pero falta de actitud. Y más que una falta de fútbol, va siendo más también una falta de actitud, pero se juntan ambas. La falta de actitud me parece vergonzosa a estos jugadores. Eh, están todos sumamente endeusados, porque son jugadores que, han costado mucho dinero. Eh, son jugadores que, que están contrastados, la mayoría de ellos, y creo que el equipo que tiene Valencia es un equipo joven, pero un equipo, un equipo que tiene calidad calidad, porque calidad no le falta. Podría estar perfectamente de, tercero o cuarto ahora mismo en la tabla, pero yo pienso que la falta de actitud, la falta de actitud que está teniendo el Valencia, eh, no sé cómo la van a arreglar. Creo que, que para mí hay muchos jugadores, eh, incluyendo al capitán, al gran capitán Parejo, que debe abandonar el club. O sea, no, no dan la cara por el club, nunca dan la cara. O sea, y es un tío que, tiene experiencia y está contrastado. O sea, debería de, de todo el nombre que se le da, deberían de, de echarle y decirle, oye, macho, ¿qué te pasa a ti? Juega ya. pues tío? ¿Qué, ¿Qué, pasa? ¿Que nos tomáis el pelo o algo? Y los aficionados, eso lo vemos, ¿me entiendes o no? Y hay que sudar la camiseta, hay que sudar la camiseta. Gracias, un saludo. Soc xiner y toque desde el barri Molverdre. Problema d'actitud no crec. En uno sí que podia ser, perquè el comportament d'este home no era molt normal. És problema de jugadors, un problema esportiu. L'amo que per lo vist no se llava des tècnic, no sé si és que pensava que l'anaven a enganyar o a robar o què, du amics seus, gent de la seva confiança, i que sabrà un intermediari de lo que li fa falta a l'equip. Més de 200 milions en jugadors supervalorats. Això no és invertir en l'equip, això és tirar els diners al FEM. I atents a Suso, que ha dit que si no li fan cas, ell se'n va, que per diners no està. Bona nit. Hola, bona nit, sóc Nando des de València. És un problema, però no només de futbol, que és evident que no juguem a res. L'actitud és fonamental, i si no que li pregunten a Benítez, el que estan fent ara amb Zidane els mateixos jugadors, o a Simeone, l'equip que, va, que va replegar, que va fer campió, estigui a punt d'anar-se a segona. Tenim una plantilla massa jove i un entrenador que porta la L. Necessitem tios amb caràcter, necessitem líders. Eh, bona nit i saludo. Adéu, hasta luego. Eh, molt bona nit, eh, Fernando Caballero ...y visc a Palmes, ya 34 años... ...y bueno, ...y... ...referente a la pregunta, pues, ...cree que qualitat sí que en tenen, que l'han han demostrado... Eh, la temporada pasada per exemple, no? ...la actitud... ...yo mm, voy a pensar que sí la tienen... que no ufan a, adrede, no? Entonces, ¿qué pasa?... ...lo único que me queda pensar es que no está dirigido... no tienen ni idees clares, cadascú va un poc a la seua a fer la xiula individual, no n'hi ha bloc. I el factor del bloc és el principal problema que tenim. Bona nit. Soc Cristóbal de Picassenta. Com altre dilluns més, estem en la mateixa textura. Què li passa al nostre València? jo crec que encara tenen en memòria el Botarate, Botarate de Nuno. Estan trencats per tots els puestos. Ja ho dia Jordi Sorlí, que el València necessitava fer una altra pretemporada sencereta per lo mal que estaven els xuous físicament. En contra de l'entrenador d'ara, de Gary Neville, no tinc res. El pobre d'un nou partit i només que n'ha guanyat dos. Els dos de la Copa del Rei esperem que els jugadors fiquen un poc més de ganes, sols un poquet. I així intentarem a veure si el València pot despegar. A la presidència li dic una altra cosa. Senyor Peter Lim, veig a veure el que fa que no pot seguir això aixina. I el que perd diners és vostè, que vostè és el que els ha posat. Però l'aficionat valencianista sap de què coixeja l'equip, de la mala planificació que vostè li deixa al señor Nuno Espíritu Santo hacer lo que le donaba la real gana, con tirar a Rufete, Ayala y toda la compañía. Prengas a eso en serio, señor Peter Lim. El Valencia es mes que vosté. Amún un Les vostres opinions, 11 i 49, molta tela que tallar en el dia d'avui, perquè la cosa no ha quedat en la tornada al treball en paterna, amb cares llargues, imagine Folgado, bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Imagina que les caretes d'avui pues, serien llargues en la ciutat esportiva. Sí, llargues encara que tampoc hem vist massa, massa eh, futbolista, mm-hmm. excepte quan arribava o quan abandonava les instal·lacions de, de Paterna, tenint en compte que avui l'entrenament, eh, com era eh, postpartit, pues, eh, en la jerga dels tècnics, Manolo, era sí. enterament eh, regeneratiu, i per tant els eh, titulars pues, eh, no, no han deixat exercitar-se sobre la brossa de, de Paterna. Si la resta que no participaren, que participaren eh, poc, i futbolistes que arrosseguen eh, diferents eh, molestes gracias. Bueno, eh, deia que la cosa no s'ha quedat ahí. Que hi ha hagut més coses al voltant de la vida del club. I quan dic al voltant de la vida del club, eh, me referisc a, a coses que han ocorregut i, que, i decisions que estan prenent-se. Jo, este migdia, en el programa El Murciélago de la Televisió, ja he dit, me consta que n'hi ha una fonda preocupació en el València i que l'ambient està posant-se tens per nerviós perquè la gent comença a donar-se compte de que això no va i això no va, i això no funciona i per moltes voltes que li vulguin pegar l'equip té números de descens i això és la punyetera realitat en el dia d'avui s'ha hi ha hagut una reunió més de 4 hores Quimco conseller del València Suso García Pitar, director esportiu i Gary Neville, entrenador del València <clears throat> és cert que s'ha parlat de fitxatges. Però també és cert que el València estima que per afrontar el mercat d'hivern té que haver un treball previ de scouting que no existeix perquè uno se va a carregar la secretaria tècnica. I per tant no n'hi ha un punyetero informe, tot ara mateix, obris el calaix dels informes dels jugadors, de, de, de, dels scoutings que tindrien que haver jugat del, del, del tal, i n'hi ha una foto de Jorge Méndez, una foto de Nuno, el llibre sobre la vida de Jorge Méndez i dos autògrafos de Cristiano Ronaldo. Això és el que n'hi ha en el calaix on se guarden els, eh, els scoutings. Perquè se carregaren tota la secretaria tècnica. Suso i Neville ja han qüestionat més d'alguna volta en veu alta, no en públic, però sí en veu alta, la possibilitat de fitxar. Però saben, i són coneixedors, que per a fitxar necessiten un treball que no existeix. I, per tant, és molt complicat que l'equip se puga reforçar al mercat de desembre. De fet, i aquest tema s'ha tractat, però no és el principal tema que s'ha tractat. Deia que n'hi ha fonda preocupació, Salva, i és del que s'ha parlat en el dia d'avui en aquesta reunió a tres bandes Kim Koger i Neville García Pitarc. De què li passa a l'equip? de qual, quines són les anotacions que ha fet Suso García Pitats i del que està veient que li passa a este València que no va cara a l'aire. Sí, Manolo, el, la, el principal eh, objectiu de la reunió era tractar el moment pel que travessa l'equip, i la eh, preocupació eh, que hi ha instal·lada al voltant del rendiment que va donar eh, l'equip a Suso García Pitar, no li va agradar gens el rendiment de l'equip en Copa davant el Granada i encara li va agradar menys Manolo el rendiment que va oferir ahir el València a Mestalla davant el Rayo Vallecano no agrada en el club la, la classificació com amenaça per darrere la zona del eh, descens, a poc que l'equip no, no espavile, i lo lluny que resten ja les competicions eh, europees. S'ha parlat de futbolistes, s'ha parlat de rendiment de futbolistes, s'ha parlat de per què determinats eh, futbolistes, Manolo, no rendixen eh, com rendien en la temporada eh, pasada, que es algo que no acaben de explicar-se, no s'explica Suso, que és el que ha demanat d'alguna forma pues, eh, explicacions o argumentació eh, al tècnic, que porta més temps que ja tastant la realitat i el dia a dia de, de futbolistes eh, a Paterna, Suso no, no se ho explica. El tècnic tampoc ha sapigut donar-li una explicació massa mm, exacta o clara de lo que li ocorre al, als jugadors probablement, Manolo... Mal assumpte, eh? si el metge no sap explicar-li al cirurgià com hi ha que operar al malalt... Probablement... Em perdó, jo me cagué damunt. L'explicació eh, que, és que ha eixit disseminar uh mhm. -huh. Manolo, és que els futbolistes són jovens i que futbolistes jovens o tant de futbolista jove en una situació dramàtica o convulsa no és capaç de traure endavant la, la situació i este és un dels mals dels que adoleix l'actual plantilla del València perquè va ser mal eh, configurada, va estar mal parida en la lamentable planificació esportiva d'aquest estiu. Mm, mm, lo que a mi m'ha transcendit de la reunió és que mitjans de comunicació li han donat massa eh, importància, que la reunió no ha sigut tan llarga, uh -huh. que han coincidit en el club i que a partir uh -huh. Ah. d'ahir han decidit posteriorment, després de coincidir en el club, anar-se'n eh, a dinar que després s'han tornat, però després de Vinal ja no s'han ja no han, ja no s'han tornat a reunir en el cor del, de l'edifici principal de les oficines del club. Què és cert que s'han reunit, què és cert que han parlat, no transcendís res sobre la possibilitat de fer reforços, però mmm, el València és conscient, Manol, de que amb un reforç no se va solucionar res vull dir, València està per a, per a reforçar-se pràcticament en totes les línies, però és algo que no pot fer ara en el mercat del, de l'hivern. Primer, perquè no hi ha diners per a reforçar l'equip en totes les línies que necessiten una millora, defensa mig del camp i davantera, i després, eh, perquè el mercat de l'hivern tampoc, Manolo, te garantís futbolistes per a cada demarcació amb un 100% de, de percentatge d'encert, de, a part del que el que acabes de comentar tu mm, pues és una gran argumentació. No hi ha va, treball de scouting, no hi ha ben informes. Eh. Suso diu, bueno, si jo ara vaig a fixar, vas anar? què fem? Problema, el València ara està en mans, perill, de lo que oferisquen els representants. Habitualment un club sempre està a expenses de lo que t'oferisquen, però un club que no té cap informe ni cap treball de secretaria tècnica està exposat a lo que t'oferisquen damunt la taula i han transcendit noms en el dia d'avui i transcendiran en el dia de demà un fum ja de centrals... La Nokia, en Culú, centrals, de Super van apostant per Centrals, en fonamentalment. Segur. Fonamentalment centrals. Però, mm, de moment, Manolo, a mi el que me transcendeix de la reunió és que se parla de que el tècnic ha de donar en la tecla de com recuperar futbolistes. Que jugar jugaren molt nerviosos davant la, del Rayo Vallecano per damunt de que també s'ha parlat de fitxatges, però fonamentalment què li ocorre a l'equip, què passa i com ha d'espavilar o com ha de millorar l'equip per a donar rendiment ja esta setmana. Pues si te poses nerviós en ta casa davant del teu públic vull dir Pues lo que nadie se reunió, Manolo, es que aire futbolistas estaban nerviosos. ¿Por qué? Pues están tratando de trobar la causa, pero futbolistas nerviosos eh, a Mestalla. Pues una tila. Eh més coses eh, des, que, des que parlar avui publica eh, Sport You eh, que hi hagué eh, bronca al vestidor la informació que tu tens Salva eh, és que en efecte va haver eh, paraules altisonants en el descans en ese vestidor entre Gary Neville i els seus futbolistes en el descans del partit davant del Rayo Vallecano. Sí, la informació és del company Xema, Xema Mancha i a partir d'aquesta informació, Manolo, pues, hem posat a, a, a investigar i efectivament efectivament va haver eh, bronca, va haver crit d'atenció de, de, de Neville en l'interior del, del vestidor el que a mi no m'ha transcendit és si va ser ell directament si va ser Phil Neville, si va ser Miguel Ángel Angulo, no me queda clar. Probablement no fora el tècnic, perquè encara no domina el castellà com per a dirigir-se cap a futbolistes en la forma en la que va dirigir-se directament. Utilitzaré algun inter intermediari, eh, o Angulo, o el Xermà, o el habitual eh, miembro del coste que servista en de, de traductor de, Neville de que va arribar mm, una persona que estaba encargada del, mm, scouting Pero sí que va a los Manolo eh, si se textual, si seguís jugando así no merecéis eh, esta camiseta si seguís jugando así... no merecéis esta camiseta acte seguit va a demandarle al capita Neville a Dani Parejo que s'alçara i que tractara de trobar una explicació... Que agradés que s'alçara que correguera. Una, una explicació a lo que li estava ocorregant a l'equip. Parejo va quedar-se un poc eh, al·lucinat, uh -huh. no esperava que el tècnic li dira, bueno, tu com a capità, alça't, mira a veure si trobes una explicació i a veure què li passa, què li passa a l'equip, què li passa als teus companys. Parejo s'alçà, i Parejo va dir que, que entrenaven d'una forma però que eh, jugaven d'una altra i que no jugaven conforme entrenaven, que no entenia per què en el entrenaments donaven una resposta i que en els partits eh, donaven una altra. Va acceptar el baix rendiment de la primera part, però a partir d'ahir ahí va acabar eh, ahí va acabar tot. Jo tinc una teoria al respecte, i ara la, la comentaré sí. en tertúlia, per què Neville li demana a Parejo eh, que salse. Pues me la, me la guardo per la després. Té molta vora amb la, eh, amb la cultura Premier. Sí, bueno... Eh per a anar eh, dient alguna cosa avui ha eixit eh, horari de la jornada número 25 el València jugarà en Granada mm, davant eh, el conjunt de los Càrmenes el diumenge dia 21 a les eh, 6 i quart de la vesprada i eh, fa aproximadament 3 hores la Lliga que fa aquestes coses i aquests cambalatges la Lliga perquè l'Ixa Tebas de la veritat jurídica que diu ell ha canviat el partit de la jornada 24 que anava a ser València-Espanyol, anava a ser diumenge 14 a les 8 i mitja de la vesprada i passa a, les, eh, a dissabte 13 a les 8 i mitja. El passa un dia abans i no canvia l'hora. Les coses de, de Tebas. Mm, mm per cert, parlant de Tebas, hasta avui en València. Testificant en el famós cas de l'Amanyo entre el Llevant i el Saragossa. Eh, no sé en quin versículo se dirà això, però hi ha una dita de la Bíblia que és «Jo soy la verdad i la ley» pues això és el que diu Tebas ell té clar que diga el que diga el xutxat el llevant Saragossa se va a amanyar i estos són segons ells eh, segons ell els fets irrefutables algo hay, desde luego, delictivo, ¿no? Que hay algunos jugadores que son los máximos responsables, ¿eh? eh aquí hay que recordar que en estos casos normalmente los que llaman son algún jugador, ¿eh? Es el que llama, si oh, mira que me dan esto por ganar y si pierdo hago esto, o sea, tres días antes de, y dos días antes del partido se sacan un millón de euros en efectivo, diez jugadores del Zaragoza de las cuentas de Real Zaragoza. Y los jugadores que han sacado en efectivo, incluido Javier Aguirre, dice que se lo entregan a Gapito ese dinero, ¿no? Primera, primera circunstancia. Dos, se firma un documento de que se han cobrado unas primas por parte de todos los jugadores del Real Zaragoza, que la mayoría de los jugadores del Real Zaragoza, un documento del mes de julio de esa temporada, dicen que no han recibido ese dinero, que coincide con el dinero que se sacó en efectivo de los bancos. ¿A dónde ha ido ese dinero? Todos los indicios dan que fueron a parar a los jugadores del Zaragoza. A mí, y yo lo a decir, ha habido casos y jugadores que han dicho que efectiva, bueno, jugadores por medio de terceros que se que cobraron en ese partido se cobró dinero por el partido. O sea, vuelvo lo de antes, o se quedaron el dinero los jugadores y el señor Agapito, o fue para comprar algo. yo creo que fue para donde fue. Eh, eh, esto, así ni un voy vull decir denuncia el chuchat pero ell ya que ni un tío, porque yo soy la verdad y la ley. Y Estebas, yo vaig a un chuchat pero el chuchat pot ir lo que le la gana, que yo diré lo que me isca de la entrecama pero es ves esta es según Estebas. La veritat como vengo diciendo, no, yo la verdad real me la sé muy bien. Ahora la verdad jurídica que todo se demuestre, ¿no? Yo creo que, hay hechos que son determinantes, sobre todo el movimiento de dinero de los jugadores del Zaragoza en efectivo, ¿no? Que determina que se sacó un dinero y el destino del mismo, pues bueno, la información que tenemos y que yo ratifico fue que llegó a los jugadores de Zaragoza para intentar arreglar ese partido, La verdad real es que haya maño. Sí, sí, ya lo vengo diciendo hace, hace tiempo, ¿no? Otra cosa. Vamos a ver, los, la, la condena de este tipo de delitos incluso simplemente la tentativa, ¿eh? por el hecho de intentarlo ya hay, una condena, ¿no? Yo solo tengo una conclusión, o el dinero que sacaron en efectivo los jugadores de Zaragoza para comprar el partido con, el acuerdo con su presidente, o amañaron el partido se lo quedaron con Agapito, por lo tanto hay un delito de amaño partido y hay un delito de administración desleal y apropiación indebida, ¿no? los eh, delitos delitos que eh, amaño, apropiación indebida, vamos, o sea, yo soy la verdad, la ley y la justicia. O sea, lo de esto es una cosa que senís de, de, de, de mare. Eh, eh, per cert, eh, Quico Catalán, fins a quan li vas a permetre a Tebas que tire por a l'Aes de Fem sobre el Llevant per estar al seu costat sentat en la, sentat en la comissió que repartís els de televisió? Perquè home, jo crec que la gent del Llevant mereix un tracte millor que que que un senyor, per molt president que siga de la Lliga de Futbol Professional, se passe per la la presumpció d'innocència. Si n'hi ha un delicte, al trullo, un rare l'altre, però això ho tindrà que dir un xutxe, no te vas. I mentre no ho diga un xutxe i hi sentència firme, el que hi ha que fer és tindre respecte i respectar la presumpció d'innocència que està contemplada en el Còdic Penal espanyol, que no en el Còdic Penal de Tebas, jo soy la verdad, la ley, y la justicia. 12 y 4 y demás busca la victoria número 29 el Valencia Basket. Juan Romero, ¿qué tal? Buenas nit. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas nit. ¿Será l'Imós la víctima número 29 de Valencia Basket? pues esperen que siga així, no? perquè el eh, València Bàsquet partís no? com a favorit de cara al eh, partit de davant el conjunt francès i a més important guanyar no? per tal un poc d'aclarir el seu panorama en l'Eurocup on ja a mi les dues victòries aconseguides en les dues primeres jornades, pues, lo té eh, prou fàcil no? de cara a accedir als octaus de final, però en cas de guanyar demà al, al Limós, pues, eh, a soles necessitaria una victòria per a certificar de manera matemàtica aquesta classificació per a la següent ronda i sobretot també per a aconseguir ser primer de grup, que seria important sobretot de cara a a aquestes eliminatòries on el partit de tornada es jugaria a la, a la Fonteta. Uh -huh. eh, un eh, València Bàsquet que té eh, alguna baixa, però també alguna alta, en, sobretot en el joc exterior. Sí, se manté la baixa coneguda de Sam Van Rosson. Eh, l'intenció amb el jugador belga, que recordem arrossega una lesió al seu genoll esquerre, és que eh, puga ajudar de cara a la Copa del Rei del mes que ve, en febrer, del 18 al 21 en, en A Coruña, i a mi sa lesió ja se compta i Pedro Martínez, això sí, pot recuperar demà a John Stefanson. De fet, com ja comentaven ahir, el jugador tenia l'alta mèdica de cara al partit davant el CAI Saragossa. Finalment, Pedro Martínez va optar per no donar-li minuts al jugador islandès, ja que tan sols havia, havia fet una, una sessió d'entrenament, de, però demà sí que va jugar, sí que va tindre minuts. Guillem Vives també ja va participar ahir en aquest partit davant el, el CAI, en la qual cosa 12 jugadors entès a disposició de, de Pedro Martínez i millor, no?, per tal de dosificar minuts i per tal de eh, poder poder ajudar eh, com a bloc, com a equip, que és el que sempre demana el tècnic de València Bàsquet i en aquest cap poder superar al, el Limoges en este nou partit que, que es disputa a la Fonteta. Ha parlat Carles Duran i ja ha previst que la duresa física del partit de demà va ser considerable. Sí, el Limoges és un equip que efectivament no, basa pràcticament tot el seu joc en eh, l'apartat físic, un equip sobretot molt dur en aquesta zona, en, eh, ahir el joc interior de València Bàsquet demà tendrá molt a y sobre todo molt a Y ahí sí parlaba, efectivamente, el eh, segundo técnico de València Carlos Carles Duran, d'aquest aspecte del equipo francés. Pero está claro que nosotros vamos a tener que jugar un nivel físico como ya nos, nos pidió Zaragoza, pues muy importante, y sobre todo porque la derrota y la victoria ahora en el 32 es muy importante. Entonces, bueno, ganar en casa sería muy importante para nosotros, sobre todo para reforzar nuestros nostres coses. I també Carles Duran, que parlava del moment que ara, mateix eh, pues, eh, atravessa el conjunt del Limós, no està ni molt menys en el seu eh, millor moment. Recordem que és un equip que ha caigut a l'Eurocup després d'haver quedat eliminat de l'Eurolliga, que marxa a més en la part mig baixa de la tabla a la Lliga francesa i que ha perdut les dues primeres jornades en l'Eurocup, a la qual cosa ve anunciant pero malgrat estas circunstancias Carles Durán diu que no ni ha que fiar-se ni molt del de francès. Lo que está es que no, está en su mejor dinámica, ni por desgracia en la, Euroliga para ellos y en la Liga Francesa, pero la plantilla, el roster, pues jugador por jugador, pues mucho nivel, Yo que pues, eh, va a debutar con nosotros, seguro que les va, les va a cambiar la dinámica, el carácter, pero bueno, no creo que haya tenido el tiempo suficiente para hacer el equipo suyo. Lo que sí que es cierto es que mañana, uno por uno, pues los juegos que tienen pues son eh, de mucho nivel y vamos a encontrar pues un equipo que, todavía tiene opciones y va a intentar eh, tener esas opciones, ganando en Valencia, ¿no? Entonces, bueno, máximo peligro para nosotros. ¿Alguna cosa a pues, eh, dir que el Limós presenta com a principal atractiu el seu base Bob McAuliffe, un jugador que l'any passat i després de la marxa de Baix va vincular-se al València Bàsquet, finalment va recalar al Bayern de Múnich i ara mateix pues, eh, és una de les incorporacions d'aquest equip que demà debuta, com deia Carles Duran, Bujosevic a la banqueta de l'equip francès, un equip francès, Manolo, que malgrat el seu mal moment que ara mateix travessa, és el vigent campió de la Lliga Francesa, l'ha guanyat les dues últimes temporades i a més té l'honor de ser l'únic equip francès que ha guanyat una Eurolliga. Va ser als eh, començaments del 90 i te'n recordaràs, Bosidar Malikovic en una mm. final memorable davant la Benetton de Treviso va guanyar Isa, Isa final de la, de l'Eurolliga. A les 9 més quart és el partit, des de les 8 i mitja Juanma Romero vos comença a contar com cau la víctima número 29 del costat de València Bàsquet. Romero, fins demà! Adeu, bona nit, Manolo. Les 12 i no, gràcies Juanma. I ara ja al debat, a la tertúlia i a l'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. les 12 de la nit i 2 minuts arranca el temps de debat, tertúlia i d'anàlisi. Eh, a voltes hi ha que extrendes quan hi ha molta cosa que contar en la part informativa i les tres que la jornada dona per a molt. I si no, ara ens ho van a confirmar. Folgado, que continua així... el compañero y presentador del Levante Televisión del Murciélago, Vicente Sempere. Hola, Vicente, ¿qué tal? Hola, Manolo, ¿cómo estás? Y el director de Superdeporte, que tiene que también, además, podrían editar uno o dos diarios en todas las cosas que se están manejando en estos últimos días. Julián Montoro, ¿qué tal? Hola, buenas nit. Sí, en el Cafenet de les En el, Cafenet, <laughs> sí. En el Cafenet habitual del Dilluns de Julián Montoro. siempre... Ah. Café de máquina, ¿eh? sí, señor. Pero de máquina de... Pero Julián es de los, diría que el del de los muy cafeteros. Tenía que estirar un poquito el día, pues mira... Sí senyor, sí senyor. Ens agradaria publicar segur que sí el de tipus de notícies, estic segur, però, però sé que estan ocorregant coses i que, i que tenim que, que contar-les. Eh, eh, jo imagine, eh, ho deia, la setmana passada ja ho deia, i jo imagine que tant Saba Segur, perquè ho hem parlat, com Vicent, com Julián, estan d'acord amb mi, que a la fi contar tots els dies coses tristes al final tampoc... Eh, eh, molta gent diu, no, és que els periodistes disfruteu, tal, no, no hi ha cosa que més mos eh, toca els nassos que fer programes tots els dies durs, arreant, eh, però és que eh, a voltes és la nostra tasca. Eh, com via Woody Allen del, sexo, és un treball sucio per a que té que fer-lo ¿no? Eh, i a voltes el periodista eh, té que treure el fuet i barar una miqueta i contar coses... Ojo! Eh? El periodista que trae el fue Tardí. Sí. Vale, vale. ¿Sabes lo que es un fuete en castellano? Sí, sí, Un látigo. Vale, vale, vale. pero que no <laughs> penses lo que no es. que, ya te ves vientre. No, es que ya te ves vientre. Es que ya te ves vientre. Te ves vientre. arriba te a Toches a tots al servei de Folgado, que continúa calent como el sender un bico. <laughs> Pues yo me voy a quadros, también. Eh. ¿Tú vas a traer el fuet? Eh? vas a traer el fuet? ¿Tú vols que yo me traga el fuet? ¿es ah, que tú Si que yo traga el fuet, yo traga el fuet? Yo no. Doncs veus? Mira, veus? Montoro ja, Montoro ja s'ha expressat. Ell no vol que jo traga el fuet. Jo trago el fuet. <laughs> bueno, eh, dit això, eh, és evident que ens agradaria contar altres coses, però que les que passen tenim que, que contar-les. Claro. No són gens agradables, però és la nostra tasca. I, evidentment, jo deia al principi, avui, per a començar, per arrencar el programa, la meva editorial, deia que hi havia un, un vell acudit, un vell xiste, no?, d'un tio que li aventava una, una galta a l'altre i el que havia rebut la galta dia això no va quedar aixina, i l'altre li va dir no, no, això demà s'unfla val? i jo crec que avui estem amb la, amb la galta unflada, vull dir, ahir era el cabreig de vore lo que la indolència i la intolerabilitat en l'actitud en la primera i en el futbol en la segona, perquè és el que el València millora en actitud, però el futbol no millora en la segona part, el futbol continua sent lamentable, però avui estem una miqueta en les conseqüències d'eixe partit dels últims 6 punts de 27 dels últims 4 de 18 que és el temps que du en Lliga Neville en la banqueta i de veure que aquest equip cada volta va enfonsant-se més va involucionant més que va entrar molt la por perquè se podrà mirar cap a altre costat però la realitat és que va entrant la por i va entrar una cosa que per a mi és molt pitjor i sempre dic el mateix, ja lo deixa el mateix, però com era el mestre de mestres, vol dir José María García Díaz, el encefalograma plano de un comunicador és la indiferència, el encefalograma plano d'un equip és la indiferència. El València comença a provocar indiferència. En alta situació, ahir la, la xiulada Mestalla haguera atronat, s'haguera sentit en, en, en Albacete la, mm. la xiulada. Ja era el minut 80 la gent pega a fugir. I acabava el partit, entre que de la megafonia en si va estar ràpid i tal, i no sé què, pues, la cosa eh, se va en uns xiulitets en altra circumstància en el partit patètic que fa el València la xiula haguérem tremolat els cimers de Mestalla és que la versió d'aquest equip que se'n va cap avall afegida a la desafecció que comença a provocar a mi comença a donar una por, senyors per menos han tremocaos en Mestalla per, per, per molt menys per molt menys de lo que van veure ahir eh, per exemple, eh, i sé que és antipopular, però el dia del Llevant Unió Esportiva, que vale, el Llevant te, te pega un bon repàs en la primera part, però no és una primera part tan dolenta com la d'ahir, pues, acaba el València guanyant 3-0 i se treu en bocaors. Moltes vegades se diu que això és de l'afició intel·ligent i tal, que per una victòria treu mocaors i per un empat com el dia del Barça aplaudís, val. Però ahir, per exemple, era un dia per a traure mocaors al descans i en canvi no va ocórrer. Mm O quan arranca la segona meitat i veus que l'entrenador no ha reaccionat trau els mateixos 11 cabrons, i perdona l'expressió, que és el que va dir... <laughs> La de Toshak. La de no? Que, que passa la setmana i al final acaba traient els mateixos, i així va, anava passant els minuts, i es creen que els futbolistes que dic, va reaccionar, perquè és que eh, t'està pegant un sou el penúltim de la Lliga, i lo pitjor és que no va rematar esa porta, recorde un xut de Rodrigo eh, que colpeja un defensor i l'agarra al porter del Rayo és l'únic llançament de la primera meitat, o sigui que el bagatge va ser pobríssim, no? paupèrrim i, i bueno eh, Mestallà sí que és de veres que a mi ahir em sorprengué eh, esa actitud i, i sobretot al final també Manolo molt se n'anaren i l'entrada de Paco Alcácer o, o esa fe que va tindre Paco Alcácer en empatar almenys o perquè ell, evidentment podria haver remuntat ja sols el partit perquè li anul·laren un gol legal jo crec que va aplacar eh, la mocadorada de la primera bronca Para a Va a ser Paco Alcácer el que salva a ir la tosta Y a efectos de clasificación Y sembra una bobada, el Rayo te del el gol a verás crec, no? Porque se, eh, ha marcado Más gols fuera de casa, Tú un ahí, no? O no se, o no se, controla se, se general. Creo que no. Bueno, en el caso Es que salvar es a el, el, general, no? Total, el pues- general de gols que espere que, que, no se mire. Que no acabe igualando Pero Y ese te permite que el Rayo continúe allá vais que el Rayo continúa baix y tú sumes un punt. Vull dir, el Valencia en la, en la chorrada del empats no está en la crema, <coughs> perquè podria estar en la crema de baix si no haguera empatat tants partits últimament. O sigui, que ahir el punt, per ara mateix, lo que jo mire, que és la par de baix, el, és un puntazo el que, treu, el que treu el València. És la meva lectura. Com, com estem, eh? Sí, sí. Com estem, senyors? Jo discre Julián. discrepe Ahí estem, vinga. en lo de la indiferència. En lo del fuet i en lo de la indiferència, però ves en lo de la indiferència que la gent li, li, li, li interessa la més jo crec que el que has dit el de, de Paco és, és de veres o sigui, ahir n'hi ha, hi ha un, unes coses que passen en els últims 5 minuts que, que Paco oís i, i revoluciona i fa dos gols i, i, i, bueno, i això pues, atenua un poc la lo que és la, el, el fado de la gent no? però jo eh, indiferència no? no jo crec que la gent està lo que està la gent és molt dolguda està molt dolguda perquè li han canviat el guió de repent li han canviat un guió que li agradava que funcionava i, i que apuntava a que això pues, pues, pues, bueno, era, era un projecte consistent i, i de futur i important i, i, que, i que la gent se prometia que anava a disfrutar molt esta temporada, la que ve, eh, l'altra... Entonces a la gent li han canviat això i la gent està dolguda, clar, i en raó, no, això no, jo no diria que això és indiferència. Eh, N'hi ha, bueno, eh, sí és veres, eh, la, la gent li han dit que paciència, i la gent té paciència, la gent està entenent que, que, bueno, que, que hi ha una situació complicada i, i, bueno, i, i n'hi ha que intentar, en, en la medida de lo, de, de lo possible, eh, apoyar i estar ahí, no? Però, però no, indiferència no, eh? Salva, tu penses que n'hi ha indiferència? No penses que n'hi ha indiferència? Compartixes més amb <clears throat> Julen, amb eh, Vicent? Jo abans que res, Manolo, eh, habitualment els dilluns ve a ser un aficionat en, a presenciar en directe del programa, ah, que sí, és Cristóbal. Cristóbal Redolar, de Picassent, avui està fotut l'home i no pot... Eh, ah, allí sentim No pot acudir. Abraçada forta. <laughs> Ha participat en el WhatsApp, eh? Ha participat en el sí, WhatsApp. Sí, sempre. I sempre. ja diu, no puc estar allí, per favor, dediqueu-li el programa a les 8 comissions falleres de Picassent. Pues vale. 8, eh? 8. Això, po això podria. En nom de Cristóbal, mm, algo de tiene también Cristóbal es un fenómeno en, el fallo de Picassent seguro que no són indiferents pues anem a dedicar el programa a les 8 comissions falleres que hi ha en Picassent i una abraçada molt forta per a, per a Cristóbal n'hi ha indiferència en les 8 comissions falleres de Picassent? <laughs> jo crec que no claro. dit això jo crec que, la, que estic no. molt d'acord en, el, en el que acaba de dir Julen al voltant de de que efectivament la gent esperava una altra cosa i estic molt d'acord en el que ha dit respecte a que si li ha canviat el guió, és de veres vull dir, si li ha canviat el guió respecte a lo que s'esperava d'esta temporada conforme eh, se posaran les coses en la temporada passada la gent en, en guany mm, després d'exhibir a la Champions esperava que este fora l'any o la temporada de la consolidació del projecte de, de l'IM i que la inversió este estiu eh, fora, com realment ha sigut, perquè no oblidem que s'han gastat 140, 40, 142 milions d'euros, però que donarà rendiment i que l'equip estiguera en Champions i que haguera passat la fase de grups i que hores d'ara ja la gent estiguera il·lusionada amb el, amb el, amb el seu encreuament de, de la Champions, que estiguera també en la zona eh, dalt de la classificació, lluitant també per ser, per ser Champions, bé, eh, accedint com ho ha fet, l'únic que ha fet, eh, dos rondes de, de Copa del Rei, però efectivament, Manolo, la realitat és eh, duríssima respecte a les expectatives que la gent tenia mm, i jo crec que ahir també la grada Manolo no protesta com jo també esperava perquè mm, està resignada a que efectivament li han canviat i seguir jo però jo crec que la gent ja eh, mm, no entén no, entén que, que la temporada eh, pues, ya se tiene tú te sentes en la butaca del silló. yo lo, lo que entenc... Jo creo que resignació. La gente está confundida, també. La gent, no, per, per no, lo que esteu diguent-me... No, la gent no sap pero aún on van a insistir, Sara. La gent se senta en la butaca del cine esperant veure no fingir, o quatre godas i un funeral i li posen la matanza de Texas. Y clar, no, no entén res. No, no, no ya pero no agarrar o vull dir. És que no hay una una possibilitat de, de, de, en efecte, jo crec que per ahir també una miqueta, de fet m'acaba d'enviar un oient un, un, un whatsapp i diu és que no estar protestaren perquè estàvem en estat de xoc i jo crec que, que, que em tronca prou en el que diu eh, eh, Julen eh, que n'hi ha por, este oient també m'ha dit que n'hi ha por però que també, <coughs> ahir la gent estava en estat de xoc és que el, el rayo, és que el rayo te va, te va a palpar la cara a dos mans te va a ballar una manera estratosférica, vull dir, però, però, però, però, però, però és que eh, el repàs que te pegaren ahir, que ara tenim que entrar també, vull dir, eh, jugadors culpables sí totalment, però no els únics, també jo crec que l'entrenador ha de començar a demanar-li més coses, eh, i ha que ahir ahí 12 i 22, fem una pausa per a la Publi eh, a les 12 i mitja tornarem a sentir una tanda nova de whatsapps que han arribat eh, esta nit eh, i encara hi ha molta tela que tallar així a Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio La Copa és l'esperança en la 97.7 Ràdio Dijous, a les 7 i 10 de la vesprada, Mestalla s'aferra al torneig en el que millor cara està oferint els blanquinegres. A les 8, anada dels quarts de final de la Copa del Rei, València, Las Palmas. Viu el partit en valencià amb l'estil que li donen al futbol en la ràdio Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, Copa del Rei, València, Las Palmas. Esports 97, el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el Sport, esta es la Teguasita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 12 y 23, entre Julen Montoro en Sparla de festividades eh, festivitats autòctones Canarias, que te meten su bagaje, de Folgado, no me així, La culpa de teva. Sí, el tema entre el fuet. Yo desde el fuet no me recupero. Bueno. No te el tema del fuet? te digo que no. Cuando llegué a casa vas a mirar el fuet forma, Mira, el tres Anava a decir que se en cuidado a la hora de fijártelo en la boca, pero es que no, no, podem, no podem continuar per ahí Folgado, estem no. xafant estem xafant fang d'una manera Va, no, no, eh, estem xafant fang d'una manera xarco, avui... charco, charco. xarco, xarco, fang, toll fora, 12 i 24 eh... avui el dia dona, de sí eh? el dia el dia a de sí és, és una és una realitat jo deia, per a mi jugadors culpables sí ah, recordeu-se la quantitat de setmanes que m'has faltat de dir Nuno és el principal culpable i ell s'ha creat la imatge i tot el que li està passant és la seva culpa però els jugadors viuen molt còmodes darrere d'aquesta impopularitat de l'entrenador s'ha anat l'entrenador ja els jugadors ja queden al descobert ja comencen a ser assenyalats per la gent i ahir la primera part és una evidència de la falta d'intensitat de vergonya, d'amor propi eh, eh de dignitat, de respecte per els colors i per l'escut, la primera part d'ahir, per a que Neville, que mai vol apretar en roda de premsa, s'atrevir a dir tres voltes inacceptable, com ho veuria això, home? Sí, però no, jo ahir, li, a veure, dins de la responsabilitat, perquè ara mateix eh, buscar culpables de si és Lim o és Nuno, no, ara estem en que estem, no? I, i és Gary Neville l'entrenador i els futbolistes, és 19 o 20 que disposa cada cada setmana. Mm eh, eh ahir mm, un percentatge elevat de culpa, jo crec que la té l'entrenador, primera per l'alineació... A l'entrenador vas després, però vamos. Val. Anem ara al capítol de futbolistes. I el, I el futbolista és evident, o sigui, perquè la primera part, eh, si el plan era ise, és culpa de l'entrenador. No me crec jo que l'entrenador volguera fer aquesta primera part. De fet, en roda de premsa ho diu. que era inaceptable, ¿no? La performance, ¿no, va a ir? Pues, eh, eh, pues la culpa de futbolistas Después Rodrigo reconéis que es grego en cara Porque Rodrigo no sabemos eh, si atacamos o defendemos. Per o problema de comunicación o... ahora después sentirem a Rodrigo Y sentiré sentirem Neville el día de la seva presentación que té més relació de lo que se penseu. Sí, sí. Conti sé per on vas. Sé per on vas, perquè aquest tall de la presentació a mi també me cridarà molt l'atenció. I, bueno, sí, de, deia que ahir era evident que futbolistes, clar que tenen la culpa, és que n'hi havia futbolistes que en els dos gols del Rayo, per eh, centrar lo més, lo més cridaner d'un partit, que és els dos gols que reps, no? Uh -huh. I dos dues accions tu les veus en la tele repetides i veus que n'hi ha una falta de eh, intensitat i d'estar en el partit evident, perquè si no, no rematen a sol els dos jugadors del Rayo Vallecano pues, a partir ahí pues, esa culpa de futbolistes i després ja parlem en la segona part, el segon capítol, que jo crec que també un percentatge elevat a ir la culpa és de, de l'entrenador, perquè en aquesta primera meitat tan dolenta no reacciona en cap moment. O sigui, és més, està amagat en la banqueta. I és quan el València comença a donar signes de recuperació. No, al contrari, Neville, has d'eixir quan l'equip està Mortimer. O sigui, i, i, i donar indicacions, pues, eh, traguem futbolista de Calfar o fer canvis al descans, que és el que no va fer pues amb tot això eh, ja ha que al·ludir a eh, la notícia que s'ha publicat en el d'avui que per la informació que tenim eh, hi ha matisos però que sí va haver una forta esbroncada en el vestidor del cos tècnic eh, no està tan clar que fora Gary Neville eh, qui se referirà a, eh, a mitja famosa frase que ja va circulant de no merece esta camiseta Folgado ha matisat que probablemente no va a ser cap dels más Neville, Pero que sí que va vivir... si seguís jugando así no demostráis merecer esta camiseta. No, no, es pareguda. Es molt pareguda, Es un matiz, pero bueno, Y creo que con el tenim, tienen que aportarlo... Em, no es res de la Tremont, tampoco, eh? lo normal. un entrenador que acaba el partido y diu lo que, primera parte que la primera parte es inaceptable... Sería inaceptable... que en el descans no diguera res. No haguera dit el que tenia que dir als jugadors. Això, Correcte, això sí que seria inacceptable. Correcte. Però també per a mi és inacceptable, seguint el teu raonament, al qual te done tota la raó, és inacceptable que després de dir primera part inacceptable i que en aquest vestidor se puguen sentir paraules altisonants i que l'entrenador li faig, li obliga al capità a prendre la paraula per explicar què està passant que ara Salva ens té que contar eh, la seva mm, teoria sobre el mm. per què fa Neville això ahir en el mm. vestidor també me pareix si no inacceptable, que també però sobretot inexplicable que arranque la segona part amb els mateixos 11 tios que han fet el paperot en la primera tu tens ahir també que pegar un cop d'autoritat i deixar-ne a un o dos en el vestidor d'eixida ja sé que per la cara que estàs posant no ho comparteixes amb mi, ja ho sé però si tu estàs veient lo, has detectat el que has detectat i li dius això als jugadors tu també de reaccionar eh? com a entrenador dic i després entrarem el paper de l'entrenador que també eh, crec que... Jo si m'agrada deixar parlar a mi jo fora de Parejo sí. pues, perquè donar la paraula a Parejo sí, que era el capità, sí. jo li he agradit ¿usted por qué se deja el mejor jugador de Valencia que es Pago Alcácer en el banquillo? perquè mm, mm, la, ara mateix si l'entrenador eh, eh, pega ja bronques que ha de pegar-les, perquè és que lo d'ahir la primera part, ja t'he dit, que jo ni en un partit de, de, de prebenjamins veig esa, mm. i, i esa primera meitat sense, sense ganes, ni actitud ni futbol, la pregunta que vull fer del WhatsApp és que jo no ve ni futbol ni actitud si, si, si, i sa, després de la primera part Gary Neville fa això, els futbolistes podrien dir-li vostè perquè no fica el que ha de posar perquè jo crec que ahir no era un partit per fer proves vull dir, a Negredo això no és una ONG si vols rehabilitar-lo per això n'hi ha tres projectes això és un club de futbol de primera divisió i jo crec que ahir el davanter titular del València és Paco Alcácer eh, eh, no és oportunista, però ho parlarem abans de, què te sorprèn Vicent de si No m'agrada l'atac, no m'agrada Santimina, no m'agrada Rodrigo, no m'agrada Negredo. Després, lamentablement, va, van fer els tres per a mi un partit fluix. estrés. Y Negredo, mira que marca ese golazo Pero para mí Negredo no está no está no está Una cosa no lleva a alta Folgado, la tengo teoría de por en mis de el Cañaret que es munta en el descans, eh, Gary Neville Le dio a Parejo... Eh, com en com, comer en chicotes en el coleche salga a la pizarra <laughs> salga a la pizarra salga a la pizarra va a ser un marrón Y explique, vos explique qué está pasando va va Parejo va ser un marrón eh, Y es eh, que Neville Después de decirlo los yo sí, porque Parejo no es Luis del Olmo Después de verlos a yo de jugando así no merece llevar esta camiseta, a tomar una explicación desde el cor del vestidor, desde la plantilla, y le demanda que salsa Parejo, porque Parejo ten que es el y y ten que representa a todo el vestidor en ten mm, que eh, el carácter suficiente com eh, explicar lo que pasa y tiene una ascendencia sobre el grupo. Ahí Neville se equivoca, Parejo se queda Luis mano Parejo salsa mi parejo, pues digo, pues, es que entrenamos de una forma, pero en los partidos no nos sale. Y a partir de ya no ya va a acabar el discurso de parejo, pero tampoco sabía qué decirle el entrenador. La teoría que a mí mandó Manolo es que Neville ve de la cultura de la Premier. Y en la cultura de la Premier, el vestidor del Chelsea, pues está John Terry, que hoy en día atraviesa por un momento de forma prou lamentable. Y ya está para retirarse. Pero John Terry y Salsanich probablemente Gary Neville de John, levántate. Y John Terry si en el descanso té que encalar a cinc Él se encala Y si le te que al a lo que estaba diciendo siempre Le ho a la cara Y Neville espera una respuesta aixina del capitán Y no la trova o va al vestidor de Liverpool Y salsa Steven Gerrard que ya no pero que estaba Cuidado. a decir paraules majors Los novatos echen les botes Son las jerarquías de la Premier Así no exacte Pero claro eh, capitán Neville no el té en el vestidor me, voy a me vols dir que probablemente después de la respuesta que va a trobar a Irrever en el vestidor Probablemente estiga a acollonit que se pudiera a 32 pues, eh, de lo que estaba antes de, provocar de provocar ha posada en escena pública pues s'ha donat compte que el capitán que ir necesitaba en ese vestidor no lo va trobar, no va trobar. ¿Tú qué penses Julen? no lo va a trobar ni el trobará Exacto perquè, bueno, també n'hi ha que veure qui va prendre aquesta decisió no? de, de, de, de, de qui són els meus capitans per què i a veure, no? perquè <laughs> en fi mm, jo sí, sí crec que que el que diu Folgado pues, té una, una base interessant però me dona la impressió de que ell mateixa té que jo crec que ja ha començat té que començar a, a no protegir tantes jugadors perquè ell, bueno, ell ha arribat així ell, ell ha intentat no desfer massa coses ha intentat eh, que tots els jugadors siguin o se senten importants ha intent, està intentant recuperar a jugadors que, que no estaven tinguent una, ni rendiment ni, ni, ni valoració eh, en, en l'equip està negant eh, que van intentar fitxar xors precisament per protegir a, a, a determinats xors que, que en un moment donat pues, poden eixir perquè no oblidem que si el, si el València vol fer un canvi més o menys eh, relevant i, i, i portar un parell de xors almenys que te puguen pues, tapar forats se té que llevar algun xor de damunt no ja per qüestió de fitxes sinó per qüestió de pasta sí. per qüestió de, de, de temes <laughs> de i dissabte Manolo però Entonces, lo que diu Julen ah, perdona acaba acaba Julen lo que té que fer és de mm, baixar a la realitat jo crec que ahir li han explicat prou bé com està la cosa i crec que ja a aquestes hores té que saber perfectament com està la cosa i té que actuar en conseqüència dissabte eh, vas cal ser un dia que és dissabte, l'error de premsa de dissabte eh, com que se queden més en la nebulosa no? una miqueta, sí. damunt del Sendemani és que està super que sempre les pots, Clar. les pots rellegir el super el diumenge de matí si no és per un diari com super i ses paroles de Neville queden ahí se va dir eh, he sido muy justo hasta ahora correcte, sí per a referir-se a el cas Abdenur perquè el, el, mm. el mateix dissabte té la ah. xerrada en Abdenur en la que li diu xiquet no jugues demà, te quedes fora y com desvela avui Super també, li diu, vas a jugar eh, jueves o, o Riazor. O sea, no es un castigo, pero es un toque de atención, ¿no? Si, si no ve una oferta per ell. Exacte. A banda que deixar fora a, uns, a, a central és dir... Ara mateix, no ofer, ofert, ofertes per a Benur, ah. <laughs> tenes de Carrefour. No, tres, no. tres llantes de Tollina i pagues dos. No, jo crec que és un xor que pot tindre ofertes, eh? Pues el rendiment que ha donat... 12 i 35 eh, per ser no vull que se m'oblide Jaume Domènec, prou tocat se sent assenyalat lògicament per el primer gol que li fan al València en Sant Sebastià no dic que aquesta siga la causa per la qual Neville se'l carrega dic que ell se sent aixina i està fotut i tocat i entén perfectament el porter del València crec que ahir no és que Ryan estiguera malament no és que Ryan estiga malament cada volta que ells perquè ahir Ryan salva el València però la decisió d'alinear Matthew Ryan me pareix molt injusta per part de Gary Neville de qui també hem de parlar ara de seguida 12 i 36 fem una pausa i en tornar el WhatsApp que ve carregadíssim de les vostres opinions vinga ¿Quieres ser peluquero canino? Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Cocotas. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia, en Valencia Ciudad, Paterna o Pista de Silla. Elige el más cercano. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. La Copa es la esperanza en la 97.7 Radio. Dijous, a les 7 i 10 de la vesprada, Mestalla s'aferra al torneig en el que millor cara està oferint els blanquinegres. A les 8, anada dels quarts de final de la Copa del Rei, València, Las Palmas. Viu el partit en valencià amb l'estil que li donen al futbol en la ràdio Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, Copa del Rei, València, Las Palmas. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Esports 97 nit. El teu equip, la teua ràdio. 627 98 0336, el WhatsApp, la pregunta avui, l'empat és un problema de futbol, o d'actitud. I així ho heu vist vosaltres. Whatsappéame Whatsappéame Hola, soy Luis de Mislata y desde mi punto de vista el problema que tenemos eh, es, el, es una falta de actitud por parte de muchos jugadores. que debido a la falta de experiencia, pues es lo que ahora estamos pagando. Evidentemente, eh, hacen falta fichajes que sean líderes, que sean jugadores curtidos y hechos ya, y no los que hemos fichado porque estamos pagando ahora los errores de una mala planificación deportiva de este verano. Un saludo. Buenas noches, soy Tony de Valencia y lo que yo vi en el terreno de juego ayer es un problema total y absoluto de actitud, porque sin actitud no hay fútbol ni hay nada de nada, que es lo que viene acuciando esta plantilla desde principio de temporada. No hay nada de fútbol porque no hay actitud, actitud por parte de los jugadores, pero de ninguno. Eh, hay otra cosa, al señor Gémez, este tío yo sabía que no sabía ganar ni sabía perder, pero es que ahora me he dado cuenta que no sabe tampoco empatar. Es un auténtico maleducado. Hola, bona nit, Manolo i Salva. Soc Vicent de València i jo penso que és un problema d'actitud, no de tots els jugadors, perquè la veritat és que Jaume i Ryan no mostren falta d'actitud, Paco tampoc, Paco la veritat és que ell parla dins i fora del camp Negredo tampoc que cal que no tinga la qualitat que tenia abans si no haver sigut perquè va lluitar el valor ahir que era un rebús de Ryan no haver colat i se vol jo pense que és un problema de compenetració no, l'equip no n'hi ha germanó en l'equip <laughs> lo d'ahir de Parejo ho diu tot eh, no pot deixar avançar al centrocampista del, del Rayo i eh, també quan es van encolar tant el primer gol com en el segon en, en eh, els, els jugadors eh, pareixia que no tenien sentiments o sea, en, en el cap baixat ahir, ahir fa falta algú pegue quatre crits en el camp i diga, yeah, així encara que mos han colat el primer gol o el segon, nosaltres tenim que que guañan este partit consiga perquè están estan 40.000 personas... ...y eso... fa falta que agarre el brazalete... que agarre el lideraje del equipo... u o varios ...porque u soles no que, y sobre todo con penetración. Sí, hola, soy José Javier y decíamos desde Valencia bueno, pues esto es eh, totalmente una falta de actitud del equipo el equipo no rinde y no quiere rendir aquí hay algo ...graben ese vestuario y hay que sacarlo lo antes posible, porque si no, no va a ganar segunda división. Buenas, Pablo de Alaya. Yo pienso que es un de actitud de fútbol. De fútbol porque amigos son reforzos y no fichaches porque no miran el año pasado. Son todos que no están pollas en el mundo del fútbol y necesitan pollas. Y el Valencia no es una cantera ni una escuela de formación. No está para formar jugadores el la actitud jo pense que la tenen, que davant el Barça i el Real Madrid amb Mestalla la vist. I per últim també pense que és per una agressió de l'entrenador, perquè estem en les mateixes. Ha escollit un substitut, novat al món del futbol, que por ser uy, pero necesitas O sea, y el, Valencia no te torna a repetir. y un sete que mirar, creo que tema de Madrid. E es el espíritu a un entrenador de ese perfil, que tenía San Pichi, que el equipo guayaba. El equipo guayaba, pero Pichi en vanas. Hola, buenas noches. <clears throat> Soy Ángel de Valencia. Nada, con respecto a la pregunta, si es un problema de fútbol de actitud, yo creo que más que un problema de fútbol es un problema de actitud, aunque un problema de fútbol también creo que existe, ¿no? Porque el Valencia desde que empezó la temporada no juega nada. Ya llevamos el segundo entrenador y el equipo no carbura. Cada vez jugamos con diferentes sistemas tácticos. Y realmente el Valencia en fútbol no, hacen, no, hacen, no, no sabemos a qué juega realmente pero aparte del problema del fútbol, que no hay, no, hay un patrón de juego ni hay una filosofía de juego, eh, yo creo que es tema de actitud de muchos jugadores. Ahí en el campo se vean jugadores que, que, no, que no, dan el rendimiento necesario y algunos jugadores que yo creo que están a la mitad, a la mitad de, su rendimiento, de sus posibilidades y la cosa pinta mal, como no empecemos a enmendar los errores y a cambiar la actitud de algunos jugadores, vamos a, yo creo que vamos a sufrir. Venga, Moon Valencia, buenas noches. Hola, buenas noches. <clears throat> Soy Ángel de Valencia. Nada, con respecto a la pregunta, si es un problema de fútbol de actitud, yo creo que más que un problema de fútbol es un problema de actitud, aunque un problema de fútbol también creo que existe, ¿no? Porque el Valencia desde que empezó la temporada no juega nada. Ya llevamos el segundo entrenador y el equipo no carbura. Cada vez jugamos con diferentes sistemas tácticos y realmente el Valencia fútbol eh, no, no, hacen, no, no sabemos a qué juega realmente. Venga, muy Valencia, buenas noches. jo crec que és més un problema d'actitud perquè està demostrat que quan juguem contra equips grans eh, tot l'equip posa actitud i, i el València canvia totalment. Noche y 44. Gracias como siempre por les vuestras opiniones El dilluns ya habrá más WhatsApp en el 627 980336. Ara el que anem a fer és una pausa per a la Publi i en tornar eh, parlem de la reunió que ha hagut en el dia d'avui a tres bandes, entre Suso García Pitarc, Gary Neville i Kim Ko. Intentarem eh, endevinar què ha aportat cadascun dels tres. Eh, pausa i tornem per a tancar la tertulia Vinga. La Copa és l'esperança en la 97.7 Ràdio. Dijous, a les 7 i 10 de la vesprada, Mestalla s'aferra al torneig en el que millor cara està oferint els blanquinegres. A les 8, anada dels quarts de final de la Copa del Rei, València, Las Palmas. Viu el partit en valencià amb l'estil que li donen al futbol en la ràdio Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, Copa del Rei, València, Las Palmas. Esports 97, el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, e TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante. Un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 46 i en el dia d'avui reunió a tres bandes eh, Quinco eh, Suso García Pitar i, G eh, i Gary Neville eh, per damunt del tema de fitxar no podem dir que no s'hagi parlat de fitxar pero esa palabra de la preocupación y de, de notas que ha García Pital del que ha vist en aquests dos últimos partidos del equipo. ¿Quién problema n'hi <coughs> a la hora de fichar? primer que es necesario, que es una cosa que cuando todo el mundo día que no <laughs> Julián Montoro ya va, ja venia que, que per era una broma que el València tenía que fichar sí o sí un nivel recordé como mínimo a fa un mes que ya ho digueres sí, com a fa un mes que ja ho digueres el problema? que el mercat de l'hivern és molt fotut no tens eh, un mercat com per a per a poder encertar en aquest mercat que tampoc seria eh, exacte o te donaria la seguretat de poder encertar has de tindre un treball de scouting molt gros fet, però clar com el que hi havia abans és a dir, Nuno Espíritu Santo se carrega tota l'àrea esportiva tú ahora matéis Auris el calaix on de estar els informes, obris la, la carpeta de l'ordinador, lo del para que eso cantí Auris la carpeta de l'ordinador on de estar els informes del seus cautis, dels centrals que habría de pitjar a València, i en esa carpeta pues pues, un par de memes del negro del WhatsApp, un autógrafo de Cristiano Ronaldo y el libre i el libre de, Méndez información Informació n'hi haurà, informació estic segur que n'hi ha. Eh, yo, chicamente es o, o, del, o del centrals que te vendes. Sí, que el a jugadors realmente que están en la primera línea para a mm. incorporar en caso de que siga necesario. si algo, un seguimiento continuo. Si ni algo sería de lo que dicen Rufet y Salvans y Ayala. Claro. Claro. Si ni algo, será de lo que la Rufet... Escolta. Ryan, el portero. Escolta, si no es que agarran uno i esborra la, la carpeta i la tira al FEM. Home. Que també seria capaç. Sí, no, però ahí... No crec, no crec. Eh, escolta, jo no m'ho crec tot, eh? No crec. En esa tasca... Era un poco, era un poc bruto, però tonto tampoc, eh? En esa tasca, bueno, a banda informes, està el seguiment. Vull dir, el viaje de turno... Eh, ese, el futbolista... El amb, eh, amb el claro, representant... Pero eso di que de la informació... Claro, eh, parlar amb el futbolista, contar-li així que va, on va viure... Vull dir, tot això, evidentment, no s'ha fet perquè no n'hi havia ningú que ho fera. Eh, encara que tu ara entres a internet i, i, i pagues un dineral per una base de dades de centrals lliures eh, que, que tinguin el moño groc i, i sí, les selles sí, blaves. Sí, sí, sí. Vale però si tu no has parat en central, el moño groc i les selles blaves... Hauràs de saber qui és central, si és ràpid, si és, de, si és de posició, sí, si okay. és de girar l'encreuament, si té caràcter, si se relaciona per, per, a, amb la resta o és una maleta com és Abdenur que no parla ningú... Eh és més, la possible informació que tinga Suso García Pitar, que me costa que no està parat, no tenia equip, però Suso García Pitar està, no està en el meollo. Entonces, sí. La informació que ha pogut tindre estos mesos de Suso García Pitar, ell en l'atur, però parlant contínuament en representants, i, i, i sé que Suso estava actualitzat, per ahir podria ser un fitxatge, però per part de València, del club, d'informació que disposa el club en aquesta carpeta que tu dius o en aquest calaix on està el llibre, el llibre de la Clàudia Mendes ahí no n'hi ha res més, més que el llibre, el llibre de la Mendes. fitxar en hivern està clar que és complicat però, Molt. però si n'hi ha treball per exemple eh, a Otamendi el València el va capturar en no el pogué escriure, en, en efecte, però vale. el va capturar Entonces, l'hivern. Eh, xors, però hi havia... Oportunitats n'hi ha. Però estàs parlant de que en aquell moment Rufetet havia fet un seguiment, vale. sabia que el jugador volia i sí... Què passa? Què passa? Que a banda de que n'hi ha poc de temps, eh, té molt de perill el València ara en el mercat. Té molt de perill. Perquè estan esperant-lo. No, estan esperant-lo i si estàs realment obligat a, a, a fer algun fitxatge, pots caure en, en qualsevol emboscada. O sigui, Estàs en mans de representants. Te, te poden, efectivament, Clar. si, si, si al final vas acabar agarrant el primer que, que, que te, trobes per ahir, que t'ofereixen, pues tens moltes possibilitats d'equivocar-te, de, mm. inclús pagant diners, eh? O sigui, que, que és, és, és perillós, mm. però bueno, a veure, avui s'han reunit, suposo que han parlat d'això, entre altres coses, i de com està l'equip per dins, perquè... Bueno, D'això eh, s'ha parlat perquè n'hi ha una fondíssima preocupació. Jo crec que sí n'hi ha un problema, que és que havia un equip, havia uns mecanismes en l'equip, havia un equilibri, tot això s'ha trencat, y bueno, pues va a ser a banda del entrenador jo mmm, tenim que confiar en, en Suso perquè, bueno, ell l'equip s'ha trencat perquè aquí no havia ningú que sabera el que és un equip com se treballa, com se fa com, com se maneja eh, els egos dels futbolistes com, com se inclús eh, l'equilibri de salarial de, de xors pues, pues tot això són coses que n'hi ha gent que, que, bueno, que sap com funcionen, no? Correcte. Eh, així, en estos últims sis mesos no ha hagut ningú que sabera com funciona això i l'equilibri s'ha trencat i, el, i, i, i, i se veu en el camp o sigui, jo no crec que, que xors mm, ixen i, i no corren perquè no volen eh, no, s'han trencat mecanismes que havia en l'equip que feien que funcionava i que tot anava bé i que tots anaven per amunt i això s'ha trencat, jo confia en, en què Suso sàpiga eh, parlar, xors, eh, traure, traure totes les coses que, que poden haver i, intentar millorar el rendiment a partir d'ahir, no? Més allà del mercat. Senyors, Vicent... Eh... No, ho hem comentat en la primera mitja hora, so. Manolo, més allà, com diu Julen, del, del mercat, la, la, la base de la reunió de, d'avui a la que el club resta transcendència diu que el mitjà de comunicació li ha donat una transcendència eh, que probablement no la tinga i se reunió que s'han trobat de casualitat que a partir de, bueno, pues en un a dinar, etc. és el que trasllada el club però avui, Manolo... Ota, en el moment en què està la València correcte Trascendència, ah, sí. hasta la Kiss Camp que posen en Vestalla, la transcendència exacte, però que per damunt de, dels reforços Manolo la Kiss Camp eh, s'ha parlat del moment de l'equip i del diagnòstic mm, que va fer, que tenia ja Suso fet però del que després que encara és més greu eh, va fer des de la grada de, de los Cármenes l'altre dia i el que va fer ahir, desolador, des de la grada de l'estadi de, de Mestalla. Vull dir, no, no entenen per què l'equip es comporta com es comporta. La explicació mmm, és que són jovens, però la preocupació és per què juguen eh, tan nerviosos. I ahir, un dels diagnòstics que se fan des de la Jocha, ¿Eh? es que equipo estaba nervioso y no, y no por qué el equipo estaba tan nervioso a ir davante del Rayo Vallecano. El... el técnico no ha trobat por qué a ir els futbolistes, igual més, estaven nerviosos. El técnico. I en ahir. Hem parlat aquesta migdia el murciélago del tema i cadascú mantenim una teoria i per això crec que el debat és important. Ens queden pocs minuts, però eh, crec que podem sentir-lo. Anem a invertir el terme en l'ordre dels, eh, dels eh, talls. Rodrigo Moreno, Moreno ir després del partit del Rayo parlant de les causes hem extret esta resposta però les 6 o 7 preguntes que li fan respon amb el mateix raonament ja que creure en el treball que fem Creo que es un grupo comprometido, lo ha sido el año pasado y lo es este año. Es verdad que el año pasado las cosas casi que salían automáticamente por creer, muchas veces por, creer, porque el año pasado en muchos partidos hicimos partidos malos y ganamos porque creíamos y porque estamos en, un buen momento, en una buena dinámica y esa es la realidad. Entonces eh, es momento de creer en nosotros, eh, cerrarnos en el vestuario, entender que la gente hablará mal cuando juguemos mal y que hablará bien, volverá a hablar bien cuando volvamos a jugar bien y no estar eh, juzgando si es que la gente no apoya o deja de apoyar. El fútbol es así y siempre ha sido así y no va a cambiar con el Valencia ahora y con nosotros y más que nunca trabajar y centrarnos en, el jueves que bueno que yo creo que este año la Copa es lo que nos está dando también un poco de aire. en el fragment que este migdia ha posat sempre en el Murciélago en Levante Televisió també hi ha un moment en el qual dia Rodrigo eh, corremos, corremos, corremos però ni defendemos ni atacamos ¿vale? el dia de la presentació 3 de desembre Gary Neville preguntat per com vol que jugui el seu València esta és la resposta de l'entrenador uh, I'm not going to insult no voy a hacer ningún insulto, no va a insultar al fútbol, eh, a Valencia al Club de Fútbol, venir aquí diciendo que vamos a jugar como el Manchester. Yo creo que yo estoy muy consciente de que el fútbol el estilo de fútbol, eh, cómo planteas un partido, depende del rival con quien vais a jugar. Por ejemplo, si puedo dar un ejemplo del rival del sábado, eh, el Fútbol Club Barcelona, la táctica, planteamiento va a ser distinto al partido del próximo semana contra el Lyon, Olympique Lyonnais. Cada partido hay que adaptarse a su propia táctica. Todo el mundo en el fútbol quiere ver el fútbol ofensivo, que la afición está entretenida. Yo buscaré encontraré una manera de ofrecer el fútbol adecuado según el partido y según el rival. Depende del rival con el que vas a jugar. Cada partido hay que adaptarse a su propia táctica. Yo buscaré la manera de adaptarnos a cada partido y a cada rival. Jo crec que és complicat creure en una idea quan la idea va canviant cada tres dies. A mi me sorprengué, de fet, ese dia escrivia columna en Super i vas posar, dic, no m'agrada el que ha dit, espero que siga el traductor, que es diferente al de la resta de errores de prensa Si el no va a tornar a traduir Porque no quiero insultar al Valencia si lo compara con el Manchester ¿Cómo que insultar? O sea, yo creo que No, voy a no insultar la inteligencia de la gent en la moto de que anem a jugar el United Bueno, exacto El de Van Gaal eh, oh, pues no sé eh, en quina época va a comparar Hombre, si es a si el de Ferguson será a amb el de Sara Ferguson que a amb el Alex Ferguson i em va preocupar això de jugar en funció del rival eh, dic, que espero que no siga però sí ha sigut aixina ha sigut aixina i, i cada, cada partit del València ha tingut un plantejament diferent el millor va ser el dia del Barça justament el dia que no va estar Garineville, estava a Boro i que fa referència al partit com per, perquè era imminent, no? Era imminent, en, encara sí. no estava en banqueta i tal però, eh, per exemple, ahir quan, me, quan entré a la, a la cabina vostra i en Mestalla sí. l'atac de l'altre dia jo dic, es repeteix aquest atac perquè contra el Granada li anava bé en Mestalla. Interpreta que Granada i Rayo són equips del mateix calaix, per tant, trac una alineació molt pareguda. No, tio, estem, es, o sigui, estem en el València. O sigui, a tu te ve així l'equip que te vinga i jo crec que has de tindre una concepció de futbol. A passar-lo per damunt i en efecte el València no sap, no té un pla definit és que se va morir la primera part que el Rayo és com el, el futbol dels prebenjamins que juguen el Muna, no si no hi de la teua àrea, estàs mort i nano jo es dia, envieu el valor a l'altre camp una vegada envies el valor a l'altre camp s'avança metres i ja estàs ahí però València va ser incapaç d'eixir de del seu camp Sí, és una realitat eh, ahir al final Manolo eh, quan Neville deixa en la banqueta al Càcer interpretem, jo interprete que el reserva para la Copa. Eh, después de de en el de de Manolo, eh, lo que a fa Neville a a amb el Cáceres, a la banqueta porque piensa que para ayudarle al Rayo el mío es Negredo. y a jugar va Para que Negredo aguante la pilota Y arriba desde de la segunda línea Y después no fan. y después no fan. pero vull no reserva el ellos Ell que ahir, pero a jugar del Rayo, el millor davanter es Negredo. Ho va va eh? Sí, sí, sí. sí, sí. A partir de ahí, Manolo, ¿Tú estás de acuerdo, Julen? Es que el moment pot, de forma pot, de... Però estàs d'acord en que lo de canviar la idea cada tres dies a lo millor no te dona una idea sin que i una persona No, jo pense que tu tens que tindre una idea. El, el que passa és que després en el futbol d'avui eh, sí que és de veres que tu tens que preparar molt, molt, molt bé cada, cada, cada partit Correcte. i cada rival. Jo mm, voldria entendre que, que el dia a això se referia a això, no? Esperem que sigui així. Senyors, se'ns ha quedat curtíssima la tertúlia. Podíem tirar una horeta més, però és moment d'acabar a la una, bàsicament perquè el senyor Montoro també tindrà demà que alçar-se i Però s'ha fet un cafè, i... pot aguantar. No, no. no, no. Julen, moltíssimes gràcies. Bona nit. Bona nit. Pere, te veiem demà a les 3 més 4 al Murciélago Levant de Televisió i a tu, Folgado, te veig demà. Molt bé. Nosaltres tornem demà a 8 i mitja a partir d'Eurocup amb Juanma Romero i el seu equip, el València Basket Limós, i a les 11 i mitja tornem des de la ràdio, des esports, 97 nit. Així, ah, sí, acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Que se aloja en el asiento de detrás Confiando en que nos diga Mira chico, a mí me pasa lo mismo Duerme ya oh, oh, oh, yeah. La novena 97.